بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijrat qilganligini gapirib nihoyat yetkazgan edik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hijrat qilganligidan xabardor bo'lgan Quraysh ularni har tomonga istashlikka isqvorlarni qo'yishdi. Abu Bakrni ham yo'qligidan xabar topgan Abu Jahl Abu Bakrning uyiga bordi. Borib eshigini taqillatganida eshikni Asmo bint Abu Bakr ochdi. Abu Jahl otang qayerda deb so'radi. Asmo bilmayman dedi. Shunda Abu Jahl bir tarsa ko'rib Asmoni yerga yiqitib qo'ydi. So'ngra ayol kishini urganligidan xijolat bo'ldida ularni holi qo'yib chiqib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Abu Bakrning otasi Abu Quhofa o'g'li ham hijrat qilganligidan xabar topib Abu Bakrning uyiga keldi. Abu Quhofani ikki ko'zi ojiz bo'lib qolgan edi, ikki ko'zi ko'r edi. uyga keldida Asmodan otang qayerga ketdi deb so'radi. Asmo bilmayman deb javob berdi. Otanglar sizlarni tashab ketgan bo'lsa, sizlarni tirikchiliginglarga biror bir narsa qoldirib ketdimi yegulik deganida bobosini qalbini bir tinchlantirishlik maqsadida Asmo pul solinadigan kichkina xaltaga mayda toshlarni solib to'ldirdida bobosini qo'liga olib kelib beribdi. "Monani ushlab ko'ring. Mana shuncha narsani qoldirib ketdi bizga" deb berdi. Ikkala ko'zi ko'r bo'lgan Abu Quhofa haligi xaltachani paypaslab turib, "Ha, agar buncha narsani qoldirib ketgan bo'lsa, ko'p narsa qoldiribdi" dedi. Vaholanki Abu Bakr hech narsa qoldirmagan edi. rasulullohni hijratida kerak bo'lishligini bilib, o'sha paytda uyda bor bo'lgan 6000 dirham pulini hammasini Alloh va rasulining yo'lida olib chiqib ketgan edi. Keyinchalik payg'ambarimiz g'azotlarga sadaqat qilinglar deb yurganida hamma boyligini olib kelgan Abu Bakrga, "Ey Abu Bakr, oilangizga ham biror narsani qoldirib keldingizmi?" deb so'raganida, "Men ularga Alloh va rasulining roziligini qoldirib keldim" degan edi. Bugina xuddi tushunishni qilgan edi. Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zini oilasidan ko'ra muqaddam, ustun qo'ygan edi. bu Abu Bakrni rizq Allohdan ekanligiga bo'lgan iymonini komil ekanligini belgisi. Endi nima bo'lar ekan deyilmaydi. Tirikmi inson rizqi bor. Nafas olyaptimi? Demak, ertangi kuni bor. Mo'min odam rizqni Allohdan deb biladi va hech kimdan umid qilib kutmaydi. Rasulullohni istashlik 3 kun qattiq davom etdi. Lekin mana shu 3 kunda ichida hech qanday natija bo'lmaganidan keyin endi 3 kunda topa olmadingmi, demak ketgan bo'lsa ancha joy ketib qoldi deb talab biroz suygan bo'ldi. Mana shu 3 kunda ichida payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Savr g'orib o'tirishar ekan. Abu Bakrning o'g'li Abdulloh ibn Abu Bakr Makkada bo'layotgan xabarlarni g'orga yetkazib turdi. Kunduzi bilan Makkada odamlar orasida yashab, odamlar ichida yurib, bo'lgan xabarlarni hammasini kechga borganda tunda borib g'orda payg'ambarimiz va Abu Bakr yetkazar edi. tuni bilan ular bilan qolib, tong saharga yaqin esa yana Makkaga kirib ketadi, xuddi Makkaliklar bilan yurgandek ko'rinadi. Mana shu 3 kunni ichida Abdulloh ibn Abu Bakrni izini yopishlik uchun Omir ibn Fuhayra orqasidan qo'y haydab kelardi. g'orni oldiga qo'ydab chiqaradi, qo'yni suvdan sog'ib, payg'ambarimiz Abu Bakrni mana shu narsa bilan oziq-ovqat bilan edi Xabar yetkazib turgan, ovqat olib kelayotgan, izladi yopayotgan, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chizib qo'ygan bir tartib. O'sha zamon uchun sodda lekin puxta, komil suratdagi bir reja tartib edi, sabablari. 3 kun o'tdi. Topamasligiga ahli etgandan keyin talab ozgina pasaydi. 3-chi kuni Omir ibn Fuhayra payg'ambarimiz va Abu Bakr minib kelgan tuyalarni g'orni og'ziga olib keldi. Rasululloh va Abu Bakr tuyani minib, Abu Bakr sahroni yo'lini yaxshi biladigan Abdulloh ibn Ariqot ismli kishini yollagan edi. Bu mushrik edi, lekin ishonchli kishi edi. U kelib payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni Madinaga olib boradigan, odatda odamlar yuradigan yo'lga emas, boshqa bir yo'lga. Odamlar umuman yurmaydigan notanish yo'lga solib qo'ydi, o'zi qaytib Makka kirib ketdi. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Quraysh talabidan omonda bo'lib, hali hech kim yurmagan yo'l bilan Madinaga qarab ketib borishdi. Ular Makka tashqarisiga ketib borar ekan, bir to'p Jushum qabilasidan bo'lgan odamlar o'tirishardi. Shunda ana shu majlisda ya bir odam kelib aytdiki, men dedi hozir tashqarida ikkita odamni ko'rdim dedi. Bu Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrmikin deganida u majlisda o'tirganlar ichida u qavmni Jushum qabilasini sayyidlaridan bo'lgan Suroqat ibn Malik al-Jushumiy bor edi. Suroqa aytadi, men deydi, bu ana shu Quraysh istayotgan ikkita odamligini bildim deydi. Muhammad alayhisalom bilan Abu Bakr ekanligini bildim deydi, lekin 100 ta tuya va'da qilishganda ularda tirigini yoki o'ligini topib kelganga. Mukofotni men bilan hech kim sherik bo'lmasin, bitta o'zim olay dedimda, haligilarni mana shu fikrdan chalg'itib, yo'q, sen ko'rgan odam u Muhammad bilan Abu Bakr emas, u falonchi bilan falonchi, o'zini bir hojati bilan tashqarida yurishibdi dedim. bir soat yana o'tirdim ular bilan. Chunki shart turib ketsam, shubhalanib qolishmasin dedim, o'tirdim deydi. Bir soat o'tirganimdan keyin ulardan izn so'rab turdim. Uyimga borib urush kiyimlarini kiydi. Otini uyini orqa tomondan olib chiqdida da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr ortidan ot soldi. Abu Bakr payg'ambarimiz yonida ketar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qirdi. Abu Bakr bo'lsa hali oldida o'tardi, ozgina yurib. Ozgina yurib orqasiga o'tardi. Yani Yana ozgina yurib o'ng tomoniga o'tadi, chop tomoniga o'tadi, bezovta bo'laverdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni ko'rib, "Ya Abu Bakr, bezovta bo'lasiz. Ya Rasululloh, oldida biror bir pistirma bo'larmikin deb oldingizga o'tib olaman. Orqamizdan biror odam talab qilib kelarmikin deb orqaga o'taman, o'ng tomondan cho'chiyman, chop tomondan cho'chiyman, o'ngga chopga o'tyapman deganda payg'ambarimiz xotirjam Abu Bakr, xotirjam bo'ling. Xotirjam bo'ling, Alloh biz bilan dedi. Abu Bakr xotirjam bo'ldi. Ozgina vaqt o'tganidan keyin Abu Bakr orqaga qarasa, Suroqat ibn Malik ot choptirib kelayotganligini ko'rdi. Shunda ya Rasululloh orqamizdan bir odam ot choptirib kelyapti dedi. Rasululloh esa parvo qilmasdan tilovat dedi. Abu Bakr bezovta bo'lishni boshladi. Suroqa nayza otib yetkizadigan darajada yaqin masofaga kelgan edi, ya Rasululloh, yaqinlashib qoldi dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma kfinahu bima shi'ta. Parvardigoro, o'zing xohlagan narsa bilan unga kifoya qilgin dedi. Allohumma kfinahu bima shi'ta. O'zing xohlagan narsadan kifoya qilgin unga dedi. Hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duosini tugatmasdan turib, Suroqa mingan ot yerda qattiq bo'lishiga qaramasdan oldidagi ikkala oyog'i shunday tizzasigacha yerga botib qoldi. Suroqa otdan tushib tushdi. Suroqatul Muborak aytadi, Allohga qasam, shu kungacha yiqilmaganman otdan dedi. Birinchi marta yiqilishim, yana qanday qilib bu qattiq yerga otni oyog'i botib qolishi mumkin? So'ngra o'rnidan turdi, Otini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonga qarab tortsa chiqmadi, lekin Makka qarab tomonga qarab tortsa ot chiqdi. payg'ambarimiz yetishlikka yo'l yo'lgini tushundi, otni mindi, orqasiga qaytdi-yu, 100 ta tuya deb turib, <laughs> yana payg'ambarimiz tomonga qarab otni soldi. Yana ozgina yurgandan keyin boyaga ish takrorlandi. Yana oyog'i botib qoldi otini. Yana yiqilib tushdi. Yana teskari tomonga Makkaga qarab otini tortgan yana chiqdi. 3-chi marta ham payg'ambarimiz orqasidan yomon qasd bilan oti bilan yana quvmoqchi bo'lganida 3-chi marta hali narsa takrorlandi. Shunda aytadi: "Men Muhammadga yeta olmasligimga dedi aqlim yetib qoldi. Muhammad himoyalanganligini dedi tushundim" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarimizga o'ldirib yoki tiriklarini olib ketaman degan qasdda kelgan suroqqa: "Ey Muhammad, omonlik ber, ey Muhammad, omonlik ber" deb qoldi. zulm qilaman deb kelayotgan o'zi omonlik so'rab qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ishora qildi, u oti bilan keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab, "Sen kimsan?" dedi. Dedi, "Suroqa ibn Malikman" dedi. Suroqa ibn molik payg'ambarimizdan omonlik olishlik uchun o'zidagi hamma narsalarni bermoqchi bo'ldi. Mana bu kamona, mo qilichi, mo yemoqchi, mo Mana narsalarni oyinda deganida payg'ambarimiz yo'q dedi. Qabul qilishlikni xohlamadi. So'ngra payg'ambarimiz Suroqadan sen makkaga qaytib borib, bizni ko'rganliging haqida gapirmaysan. Bizni xabarimizni yashirishingni va'dasini berdi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Suroqa, agar Kisro bilak uzuklarini qo'lingga taqsang, seni ahvoling qanday bo'lar ekan?" dedi. Suroqa ibn Malik aytadi, Forsni podshohi Kisro Anushirvon nima dedi? Yo boshqa Kisromi dedi payg'ambarimiz? Ha. Fors podshohi Kisro Anushirvon dedi. Suroq aytadi, men hayron bo'ldim deydi. Yurtidan quvilgan, qavmi haydagan, orqasidan tirigi o'ligiga 100 ta tuya tikilgan kishi mana shunday bir nochor holatida Allohga bo'lgan e'tiqodi, Allohga bo'lgan ishonchini qattiqligidan o'zini haqligini bilganligi uchun ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan podshoni biz yengamiz deyapti payg'ambarimiz. Xazinalari o'ziga tushadi. Shunda seni qo'lingga bilak uzuklar taqilgan paytda holing qanday bo'larkan deydi. Bu dinni albatta bu insonlar ustidan g'olib bo'lishiga payg'ambarimizning tamomiy iymoni komilligi belgi. Yana qanaqa holatda? Eng zaif, eng nochor holatda. Yana bu ish 100 yil, 200 yildan keyin bo'lmaydi. Suroqa sen tirik davringda bo'ladi. Seni tirik davringda bo'ladi, qo'lingga bilak uzuklar taqasan dedi. Shunda Suroqa Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uni menga omonlik xatini yozib ber. Ya'ni men seni ko'rganligimni xabarini aytmaganligim uchun sen menga omonlik berganing haqida xat yozib ber dedi. Payg'ambarimiz buyurdi, Abu Bakr bir parcha teriga musulmonlardan Suroqat ibn Malikka omonlik berilgan xat yozib berdi. Mana shu xatini saqladi. Va'dalashilganidek Qurashga payg'ambarimizni ko'rganligini xabarni aytmadi. Suroqat ibn Malik keyinchalik Toif mana 8-yilda hijratda. Asr tushdi. Toif g'azoti asr tushdi. Shunda menda dedi musulmon ko'rsatib payg'ambaringlardan xat bor. Menda omonlik xati bor deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida payg'ambarimiz xatni ko'rib turib, bu kun vafo qilinadigan, yaxshilik qilinadigan kun. Uni qo'yib yuboringlar dedi. Qo'yib yuborishdi. Suroqatun Malik iymon keltirdi. musulmon bo'ldi. Hamda Umar ibn Hattob davrida Madoin fath bo'lganida Fors bilan hal qiluvchi jangda musulmonlar yengandan keyin Kisro qochib ketdi. Xazinalari o'lja tushdi. Kisroni xazinalari Umar ibn Hattobni oldiga olib kelinganida ularni ichida payg'ambarimiz bir necha yil burun va'da qilgan Kisroni bir ko'rdi. Yaxshi ko'rgan habibi, nabiysi Rasuli Muhammad alayhissalomni eslashdi. Odamlarni to'plashga buyurdi. Odamlar yig'ildi. Necha yil o'tdi o'rtadan? Necha yil o'tdi? Odamlarni to'pladi. Chaqiringlar Suroqatim ibn dedi. Suroqatim ibn baland bo'lgan odam edi. Kelganida shunday bilaguzuklarni qo'liga taqib turib, yur odamlarni ichiga dedi. Ko'tar qo'lingni, odamlar ko'rsin, ayt odamlarga, Rasululloh hijrat kunida senga nima degan edi? Yana qaytaramiz gapimizni. Yurtidan quvilgan, nochor, tirigi o'ligiga yuz ta tikilgan kishi unga tez kunlarda, tez vaqt ichida Kisroni bilak yuzuklari qo'lingda bo'ladi deganida ishonmagan edi. Shunda suvoqi qo'llarini baland ko'tarib, bilak yuzuklarini ko'rsatib faxrlanib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat kunida menga ey Suroqa agar Kisro bilan yuzuklarini qo'lingga taqsang, holing qanday bo'lar ekan degan edi. Hamma yig'ladi. Hamma yig'ladi. Chunki payg'ambarimizning va'dasi haq. Innalloha yudaf anillazina amanu. Alloh iymon keltirganlarni himoya qiladi degan. Makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin degan. Ular ham makr qiladi, biz ham makr qilamiz degan. Allohning makri makkorroq bo'ladi. Faqat iymon keltirish kerak. Faqat suyanishni bilish kerak. Haq bilan botil orasidagi kurash qadimdan bo'lib kelyapti. Bu iymon bilan kufr, nur bilan zalolat o'rtasida bo'ladigan bu kurash qiyomatgacha davom etadi. Alloh taolaning sunnati bu. Alloh taqdir qilgan shu narsani. Lekin bu kurashning natijasi aniq. Kataballohu aghlibanna ana va rusuli innalloha qawiyun aziz. Alloh aytadi: Alloh Lavhul Mahfuzga, Lavhul Mahfuzga shak shubhasiz men o'z payg'ambarlarim bilan birga g'olib bo'laman deb yozib qo'ygan. Albatta Alloh kuchli, qudratlidir. Haq bilan botil o'rtasida jang albatta qiyomatgacha davom etadi. Nur bilan zulmat, kufr bilan iymon qiyomatgacha kurashadi, lekin bu kurashning nihoyasi aniq. Iymon yengadi. Agar dunyoda kofirlarda, kofirlarda g'olib bo'layotganligi zohirda ko'rinsa ham, lekin al oqibat hamma o'lar ekan, Parvardigorning huzuriga borganda faqat mu'min odam yutadi. Mu'min hech qachon yengilmaydi. Dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolo g'olib qilaman deb va'da qilyapti. Islom dushmanlari Allohni yoqib qo'ygan nurini o'chirish uchun qo'llarida bor imkoniyatni ishga soladi. Qalbi zaif, nochor kishilarni qo'liga 3-4 chaqa dunyo matosini berib, ularni dinga to'sqinlik qilish uchun ular rag'batlantiradi, targ'ib qiladi. Quraysh ham payg'ambarimizni Abu Bakrni tutib kelish uchun dunyoda o'rtaga qo'yganini mukofot qilib, 100 ta tuya beramiz degan edi. Ana shu dunyo mukofotida ta'mida yurgan odamlar istashdi payg'ambarimiz 3 kun. Ularning ichida Suroq ibn Molik ham bor edi. Lekin payg'ambarimiz bilan uchrashganidan keyin dunyo matohidan mahrum bo'ldi. Lekin haqiqiy boylik iymon degan boylik yetishmadimi? Suroqa yutdim, yutkizdim shu yerda? Aytinglarchi, o'sha 100 ta tuyani olganida qayerda bo'lardi Suroqa hozir? U tuyoqada bo'lardi. Ko'ringlar, Alloh taolo iymon degan ne'matni berdi, u yutdi. Qiyomatgacha payg'ambarimizni tarixi gapirilar ekan, Suroqatun Malik roziyallohu anhu deydi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, kofirlar sizni hibs qilish, yo o'ldirish yoki Makkadan chiqarib yuborish uchun sizga makr qilgan paytlarni eslang. Ular makr qilurlar, Alloh ham makr qilur, Alloh makkorroqdir." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratidan olinadigan ibrat xulosalar. Allohga tavakkul qilishlik insonni sabablarni qilmaslikka olib bormaydi. Ya'ni sabablarni qoyim qilib qo'yishlik zarur va vojib. Qarang payg'ambarimiz qanaqa sabablarda ehtiyot chora qilib nimalarni qildi? Odamlar ko'rmaslik uchun peshin mahalda keldi Abu Bakr uyiga. Issiq mahalda ko'chalardan bo'lmasdi. Bir, Yuzini o'rab olgan edi, tanib qolmasin deb. 2. Abu bakrni uyiga kirib turib, xabarni maxfiy qilaman deb uydagilarni chiqaring dedi. 3. Abu Bakrni uydan kechqurun chiqib ketishdi. 4. Ali roziyallohu anhuni payg'ambarimiz o'zini to'shagida yotishlikka buyurdi. Eshik oldida turgan yigitlar payg'ambarimizni yotibdi deb o'yladi Alini ko'rgan paytda. Omir ibn Fuhayro izladi yopib ketdi. Abdulloh ibn Abu Bakr xabarni yetkazib turdi. Shuncha sababni qildi. Endi bu yog'iga quloq solaylik. Sabablarni qoyim qilish zarur va vojib. Lekin natijani zo'r samarali bo'lishligi faqat sabablarga bog'liq emas. Natijani zo'r bo'lishligi sababni qilgandan keyingi eng zarur ishga bog'liq. Nima u? Allohga tavakkul qilish. Biz sababni qilamiz, natijani Allohga tashlaymiz, sabab bilan tavakkul bir bo'ladi, eng asosiy tavakkul bo'ladi, shunda samara yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz hamma sababni qilib qo'yib turib, qalbi Alloh bilan edi. Kelyapti desa xavotir olmaydi, deyapti. Oldi orqadan kelib qolishi mumkin desa, Alloh biz bilan deyapti. Ko'rinib tursa ham xotirjam bo'lyapti. Yetib qolganda bitta duo qiluvdi. Qalbini Allohga topshirgan bunaqa bandasini Alloh ijobat qildi duosini. Yana bitta narsaki, shuncha sabab qilib payg'ambarimiz g'orga chiqib o'tiribdi. Qurayshni isxvorlari istab-istab payg'ambarimiz hamma qilgan sabablardan o'tib g'orda oldiga ham keldi. Payg'ambarimiz g'orda oldiga kelishligini burundan bilishi mumkinmidi? Yo'q. Buni oldini oladigan bir sabab qila olamidi? Yo'q. Qalbini Allohga topshirib qo'yildi. Baribir oxirgi najot nima bo'ldi? Birorta sababi bo'lmadi. Alloh taolaning nusrati bo'ldi. O'shiga chiqqan isquvonlar shuni engishib qarab qo'ygani birortasi o'zini majbur qilmadi. Allohga bo'lgan tavakkuli iymoni Alloh saqladi. Sabablar emas. Qurayshning talabidan qutulib, xotirjam suratda, odatda hech kim yurmaydigan yo'l bilan Madinaga qarab yurib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lda ketib borar ekan, mana aytdik, hech kim yurmagan yo'lga yurdi. Oziq-ovqatlari tugagan, agar hamma yurgan yo'ldan yurganida oziq-ovqatini jamlab oladi Ummu mobit ismli ko'chmachi arablardan bo'lgan bir ayol o'zini chodirida o'tirar edi. Payg'ambarimiz Abu Bakr bilan ana shu ayolning oldiga keldi. Qara ayol edi. Kirib Abu Bakr Siddiq Ummu mobitga qarab, "Yegulik biror narsalar bormi?" deb so'radi. Ummu mobit aytadi, "Agar yeydigan biror narsamiz bo'lganida sizlarda so'rashliklarga hojat bo'lmasdi. Ya'ni biz saxovat, karam egalarimiz. Mehmon so'ramasa ham beraveramiz. Mehmonni bizdan ovqat so'rashligi biz uchun ayb, lekin faqrimiz hech narsamiz yo'q dedi. Shunda ana shu chodirini bir chekasida bir qari qo'y turgan edi. Qariligidan quvvatdan qolganligidan boshqa qo'ylar bilan podaga qo'shilib chiqib ketgani quvvat yo'q. Shu darajada qari qo'y edi. Ya'ni sutdan qolganligi taniladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu qo'yizni sog'ishlikka ruxsat berasizmi deb so'radi. Umumobil harom bo'ldi. Sog'ing dedi. Borib turib Allohning ismi bilan yelniga qo'lini tegizdi, siladi Alloh taolo barakot berdi. Alloh taolaning mo'jizasi sodir bo'ldi. Sutdan qolgan qarib ketgan qo'yni yelini sutga to'ldi. Payg'ambarimiz sog'ib ichdi o'zi. Abu Bakr ichdi, Ummu Mobit ichdi. Hammasi to'ydi. Idishlarni to'ldirib, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan chiqib ketdi. Abu Mu'bid qo'ylarni haydab kelib qarasa, idishlarda sut to'lib yotibdi. E bu qadan keldi bu sutlar deganida bizi uyimizga bir muborak barakotli kishi keldi dedi. Ana shu kishi soldi shuncha sutni dedi. Ummu Mu'bidni qissasini hamma siyrat ulamolari kitoblarda keltiradi. Sababi Payg'ambarimiz bilan uzoq yillar birga yashagan sahobalarning hech qaysisi payg'ambarimizni sifatlashlikda ummu mu'bitchalik sifatlamagan. Payg'ambarimiz bilan bir marta ko'rishgan ummu mu'bit. Lekin oqila, ziyrak, xushyor aqlli ayol bo'lganligi uchun bir marta ko'rib qolib turib sifatlab berganligi hech qaysi sifat sahobani sifatlashligi ummu mu'bitga o'xshagan emas. Shuning uchun deyarli hamma sirat ulamolarining kitoblarida ummu mu'bidda hadisi zikr qilingan. Nabi sallallohu alayhi vasallamning hijrat qilganligini xabari Yasribga, Madinaga yetib bordi. Payg'ambarimiz chiqdi degan xabarni eshitdi va kelishi umid qilinadigan odatda 9 kunda borilsa, 9-kundan chiqib kutishni boshlashdi. muso ibn Umayr payg'ambarimizning sha'nini, payg'ambarimizni sharafini yuksaltirishlik uchun hammani chiqishlikka targ'ib qilardi. Chunki Madinani raisi, Madinani boshlig'i kelyapti, hukm yurgizgani kelyapti. Tong saharda chiqib, peshingacha kutishardi. Kun issiq bo'lib ketgan paytda qaytib ketishardi. Ertasi kuni yana haydadi, chiqinglar haminglar dedi. Musulmonlarni hadab chiqib o'rganidan musulmon bo'lmaganlar ham chiqardi payg'ambarimiz kutgani, hatto yahudlar ham chiqishni boshlashdi. Lekin payg'ambarimiz 3 kun kelmaganligini, kech qolganligini sababi g'orda 3 kun o'tirgan edi. Bu narsani Madinaliklar bilishmas edi. Har bomdodni namozidan keyin shahar tashiga chiqib, peshingacha o'tirishar edi. Va'da qilingan, Alloh taolo taqdir qilgan kunda Robiyul avval oyining 12 kuni dushanbasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq Madinaga kelishdi. Endi insoniyatda yangi tarix yozilishi boshlandi. Insoniyatni tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan, insoniyatni dunyoda nurga, iymonga, taqvoga, adolatga to'g'izgan islom mamlakatini tarixi boshlandi yozilishdi. Dushanba kuni boshlandi. 3 kuni ham musulmonlar chiqishib, peshingacha kutishib, Kun qizib ketgandan keyin qaytib ketayotgan paytda bir balandlikka chiqib turgan yahudiy uzoqdan oppoq kiyinib kelayotgan ikkita odamni ko'rdida, musulmonlar qaytgan edi. Ya bani qiyla ya bani qiyla hada jiddukum qad Ey banu qiyla o sizlar kutayotgan odamlar kelyapti dedi. Shunda musulmonlarning qalbiga xursandchilik to'lib, ko'zlariga yosh olib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kutib olishlikka pesvoz chiqib borishdi. va mashhur bo'lgan nashidalarda aytishdi. Tola al-badru alayna min saniyatil vada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'lin oydek nur sochib chiqib keldi saniyatul vadodan. Shukr aytmoq lozim bizga har, har lahza biron kimsa qo'l uzmasin duodan. Musulmonning shamchirog'i bu dinni olib keldi bizga Rasul Ana shu mashhur nashidda aytib, payg'ambarimizni kutib olishlikka hammasi peshvoz chiqishdi. Bu haqiqiy bayram edi bu. Chunki torlikdan, siquvdan, azob aziyatdan payg'ambarimiz dinni mash'alini ko'tarib kenglikka, Madinaga, musulmonlarga, islomga haqiqiy yordamchi bo'lgan ansorlarning yurti Madina Munavvaraga payg'ambarimiz qadam qo'yishi Shunday qilib payg'ambarimiz dushanba kunida Madinaga kirib keldi. Hamma payg'ambarimizni o'zini mahallasiga yetalashni boshladi. Ya Rasululloh bizga yuring, biz mahallaga yuring deganida Rasululloh Quboda to'xtashni ixtiyor qildi. Qubo masjidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quboga to'xtadilar hamda mana shu joyga to'xtagan kuni masjid qurishlik deb buyurdilar. Va masjid u loydan qilingan shu ustunlar bilan tiyablab, eplab bilan masjid qo'yildi. Bunaqa bir masjid bo'lgan emas, zinatlik. Bir kunda bitdi. Alloh taolo mana shu masjid haqida Qur'onda oyat nozil qildi. Astagfirullah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqan taquma fihi. birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan masjid borki, siz o'shanda turishligingiz loyiqroqdir. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har shanba kuni piyodami yo biror ulovni minibmi, albatta Quboga borar edi, ana shu masjidda ikki rakat namoz o'qir edi. Imom Termiziy sahihlarda keltiriladi, Qubo masjidida o'qilgan namoz umraga barobar degan. Endi boradiganlarimiz xabardor bo'lib qolaylik. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Payg'ambarimiz Quboda dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba turdi. Juma kuni kunduzi Madina Munavvaraga qarab kirishlikni boshladi. Yo'lda ketayotganida payg'ambarimiz Qubo bilan Madina o'rtasidagi Banu Salim ibn Auf yeriga yetganida juma namozi vaqti bo'ldi. Payg'ambarimiz shu yerda turib juma namozini o'qidi va birinchi islomdagi xutbani, juma xutbasini shu yerda o'qidi. Bungacha musulmonlar juma namozini o'qir edi. Birinchi bo'lib Asad ibn Zurora roziyallohu anhu o'zini hovlisida 40 ta odam bilan juma namozini o'qishgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinaga keldi. Har bitta mahallani sayyidlari yo Rasululloh deb tuyasini ushashardi. Bizni mahallaga yuring. Bizning adadimiz ham ko'p, biz urug'imiz. Tayyorgarligimiz ham zo'r, uylarimiz ham keng. Biz sizni himoya qilamiz, biz mahallamizga yuring. Kimni o'zini mahallasiga qo'shni qilishni xohlayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tuyani o'zini holiga qo'yinglar. U buyurilgan dedilar. Ya'ni qayga borib to'xtashlikni Alloh taolo buyurgan bu tuyaga dedi. Tuyani o'zini holiga qo'yishdi, tuya ketib borardi. Bir qavmi mahallasiga yursa, hali mahalladagilar xursandchilikka sig'mas edi. Bizning mahallaga to'xtay deb tursa, tuya to'xtab o'tib ketardi. Haligilar ko'ni shovi bir noqulay havoga chiqib qolsa, narigi mahalladagilar xursand bo'lardi. Ha, o'tib ketdi, xudoga biz mahalla keladi. Tuya yurdi, yurdi hamda Banu najjor yerga borib, Abu ayub Ansoriyning hovlisini ro'parasidagi bir bo'sh yerga kelib cho'kdi. Rasululloh bu yer kimniki deb so'radi, ikkita yetim bolaniki dedi. Ana shu ikkita yetim bolani valiylarini payg'ambarimiz chaqirtirib kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer kimniki deb so'raganida ular ikkita yetim bolaniki deyishdi. Rasululloh ulardan yerni sotib olmoqchi ekanligini aytganida sizga bu hadiya dedi. Payg'ambarimiz unamadilar. Ya'ni ma'lum bir miqdor evasiga sotib oldi. Va mana shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining Masjidun Nabaviyasini qurishlikni buyurdi. Yer yuzida eng pokiza masjid Masjidul Harom bo'lsa, undan keyingi eng pokiza ulug' joy bu Masjidun Nabaviy. Nimasi bilan buyuk bu masjid? Imoratini chiroyliligi bilan, konditsionerning ko'pligi bilan emas. ana shu masjidni joyini Alloh o'zi tanlab berganligi uchun buyuk. Musulmon odam ziyorat qiladigan joy 3 ta. Masjidul Harom, Masjidun Nabaviy, Masjidul Aqso. Demak, Masjidun Nabaviy yerini Alloh subhanahu va taolo o'zi ixtiyor qilib berdi. Shuning uchun bu masjid muqaddas hisoblanadi. Aqulu أقول va astagfirulloh وأستغفر va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.